murakoze kubona mwatoye kumviriza radio isanganiro ndabaramukije inshuti bagenzi kazi muri no makuru muri migwi kirundi avuga ko numurango mugiye gushikirizwa na Jean Marie Mayonga François Kimana muhinga bw'ivyuma ingingo nkuru nkuru ziyagize indongozi zihamagarirwa kurangura neza amabanga bajejwe bishyikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yavugiye mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa gatandatu bari baramutse bugurura ingoro y'ibiro by'intara ya Kayanza igeretse muraja kuvyumva murano makuru nayo myaka mirongo ibiri iraheze urubanza rw'uwitwa Pascal bajya mwabo yararutsindiye ni muri sentare nkuru ya mukaza ariko gushika uno munsi ubwo rubanza ntirurashirwa mu ngiro nabyo nyene ni muri ano makuru muri bucanandi y'inkino tuje kubabwira ibijanye n'imigwi icenda y'abagabo n'itandatu y'abigeme ariyo yitabira iganwa ry'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu mu rukino rw'umupira w'amaboko volleyball ngizo inkuru nkuru zigize ano makuru ndasubiye kubaha ikaze Curi Radio. dasuye kuramutsa ibisata by'ubushikiranganje biri mu ntara bitegerezwa gukurikiranwa ku munsi ku munsi kugira bikore neza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiwe Ndayishimiye niwe abishikiriza igihe hugurwa ingoro y'ibiro by'intara ya Kayanza igeretse kuri uyu wa gatandatu Evariste Ndayishimiye ababazwa n'ukuntu abakorera muri ibyo bisata baca kubiri n'umugambi wo kogereza ubutegetsi abanyagihugu tumutege yombi ntibyumvikana ingere twebwe tuba tuti twegerezwe ubutegetsi abenegihugu hamagaca mvago barabutaye bategerezwa gukurikirana aya mabiro yabo yose nico gituma nazanye ca kindi tuvuga amahera akoreshwa ku mwaka bije program ni ukugira ngo intara yose uzeze turaraba ico ubushikiranganji bwahakoze nico gituma twaciye tuzana zirya nzego ziduge mu ntara duca duha komine ubushobozi bwo gukora ivy'iterambere twese dufashanya kugira ngo igihugu cacu gitere imbere none rero indongozi muri ngaha muze kubwirana hari abashikiranganji hari abasekurikira y'ubushikiranganji mwese mubwirane yuko ibi bisata by'ubushikiranganji biri mu ntara bitegerezwa gukurikiranwa ku munsi ku munsi kugira bakore neza nkaba rero mperaheje ndabakengurukira jeco ndabemereye no kubagamburukira akaba ari kuri iryo jambo mpereje ko nsabimana mushobora byose iguma ihezagira igihugu cyacu iduhezagirira iyi ngoro ibizovayo byose bize bibe ibiteza imbere igihugu cyacu kugira koko igihugu cy'uburundi tugihindure kiba igihugu cy'amata n'ubuki ntoki umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agahamagarira indongozi kurangura neza amabanga bashinzwe mu gufasha abanyagihugu kuva mu bukene Evariste Ndayishimiye akibutsa ko umwungere mwiza hategerezwa kuragira neza intama ziwe zikaguma zishajije n'ubunyene umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye barabatari nibaza ko babesha reka Ndahiri ndahiriwe afise premier ministre avyumva ndabwira umushikiragazi wa mbere ubunyene aca ya yose atamushikiragaje arayagendera duce tumenya ingene dukorana n'umushikiranganje rero yicaye mu biro uwo ni Eh, je ko nzunguruka uburundi bwose niba no kubuzunguruka tugira duka rero ndababwira imana niyo yavuga ngo ishavu ririko rirandurumbamwo kubera abana banje yarakarira abantu babungere mwabantu b'abakozi b'imana ngo mwabungere babimwe ngo mwayirinure intama zanje ngo ngiye na mwese azanabungere mbeza azoragira intama zanje bakozi b'imana namwe mwe muza muravyumva namwe barongozi mwe mubimenye icyo mwatumwe gukora no kuragira neza intama ubone zishagije intama none uri nk'umushikiranganji w'uburimyi umukuru w'igihugu yaravuze yuko umuntu wese utegeza kuronka icyo urya ugaca usanga bose bariko bararira ngo ntibafise ivyo barya ntiwoca utanga imihoho ku bwawe ariko nyakayanza ndabakunda cyane mwaranezereje kuko nimwe mwerekanye yuko umunwa wose ushobora kuronka ico ufungura mwaravomeye muci ndahaca harya muci harya ibigori ndaraba ndavuga nti ewe kayanze co kumpukaba mu burundi bwose twoba dukize kubona umuntu ashobora kwikorera amazi agiye kuvomera ku metero ijana amajana abiri akayikorera akura mu mugazo abandi b'izindi ntara biyicariye ngo ngo ni mu kigo nta mvura none hajya muzokwimbura bijya bigori zijya ntara zica ziza kubitwara ngo zibibye ngo namwe musigare mushonje kayanza gwe mubona kure kabisa isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu dutandukira avugwa mu butungane umugabo azwi ku izina rya Pascal Bajyamwabo avuga ko amaze imyaka ishika kuri mirongo ibiri yaratsindiye urubanza rwaciwe na sentare nkuru ya Mukaza ariko gushika uno munsi rutarashirwa mu ngiro avuga ko ari urubanza rujanye n'imyaka ishika mirongo ibiri yakoreye mwene wabo adahembwa ariko mu nyuma akamwemerera kumuha urupangu n'imodoka yo mu bwoko bwa Iyasi ivyo bikabonekera mu rwandiko rwatewe ko umukono n'abagize umuryango harimwo n'uwo aburana tumutega amatwi jewe naburanye urubanza kuva mu bihumbi bibiri na rimwe ndatsinda rubanza nari nakoreye mukuru wanje ndamukorera imyaka mirongo ibiri n'itanu ntahembwa harageraho apfa avuze ko bampa ibyo nakoreye ari byo urupangu n'imodoka hanyuma ba bantu baravuye barandika urwandiko baremeza ko babimpa n'umuryango urimo ariko ntibabimpaye nicyo cyatumye mburana ubwa mbere rwabyo gushikirizwa itariki cumi na zine baranga gushikiriza ubu naho nsuye ugira kabiri baranka gushikiriza biteze utunyoni ibyerekana ndabifise njyewe ndafise urupapuro ariyo testama banditse umuryango n'uwo nyine tuburana bemeza ko bampa ibyo bintu ndafise urupapuro urubanza rwaciwe na sentare nkuru ya mukaza aribwo rwemeza ibyo mburana ibyo bampa batampaye ndafise rwa kuru sentare isubiramo imanza rwemeza ko ari ibyo ukuri ndafise urwandiko baciye bagira rw'icyaha rwavuye se intare ntahinyuze icyo nsaba nibanshikirize kuko nta kibuze na kimwe uwo muntu tuburana ntaca mburanya na kimwe ntacyo yerekana ntavuga ati jewe mpagaritse ibyo kubera iyi mvo urongoye sentare nkuru y'igihugu ya komine mukaza larisa kaneza yavuze ko urwo rubanza aruzi azogirisha bivuze ko mu makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri uraca ugacana ayandi mu nkino guca n'andi nkino imigwi icenda y'abagabo n'itandatu y'abigeme niyo yitabira ihiganwa ry'igikombe citirwa umukuru w'igihugu mu rukino rw'umupira w'amaboko volleyball David Bigirimana umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi amenyesha ko muri iyo migwi itatu yonyene ko ariyo yegukira amashirahamwe y'urukino rwa volleyball yo mu gihugu hagati bucanandi y'inkino na Jean Marie Vianney Ngendakumana Iryo higanwa ry'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu mu rukino rw'umupira w'amaboko volleyball ryatanguye gutunganywa mu Burundi kuva mu mwaka wa 2019 uno mwaka rikaba rigeze ku ncuro igira kane David Bigirimana umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'urukino w'umukino wa volleyball mu Burundi amenyesha ko imigwi 15 ko ari yitabiriye iganwa ry'uno mwaka kuntu iki committee umukuru w'igihugu itunganijwe muri rusangi nuko uh, buri mwaka dutunganya ico gikombe cyo higanwa agitiriwe kuri igihugu hama uyu mwaka akaba ari ku nshuro ya kane kuko twatanguye mu bihumbi na cumi n'icyenda hama rero iryo higanwa rikaba ritumirwamwo imigwi isanzwe iri muri federasiyo haba mu bagabo habona mu bigeme muti rero uyu mwaka yitabye imigwi ingana gute n'imigwi icenda y'abagabo n'itandatu y'abapfasoni hano atubwira amazina y'iyo migwi n'amashyirahamwe yegukira mu bagabo hariho rukinzo amikade siporutifu Bujumbura Ga Cosmos buni bisoro muzinga ayo ni amayikipe yakukira ishyirahamwe ry'ubujumbura ushize ko rero uh, n'atatu yavuye mu gihugu hagati ariyo etuwari de kiremba sud na zitandatu z'abigeme imigwi yitabira iryo higanwa nta kintu na kimwe isabwa kiretse kw'ibizwi mu ishyirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko volleyball mu burundi nk'uko bibandanya bishyikirizwa na bigirimana ku kibazo cyerekeye mbega n'iki gisabwa kugira ngo amakipe aze ku iryo higanwa mu bisanzwe nta gisabwa kiretse yuko uburongozi bwa federasiyo buramenyesha bukamenyesha igihe gihe rizotangurira hama bugasaba ko eh, imigwi ibishaka yo kwitabira iyo higanwa mugabo cyane cyane ikaba ari imigwi isanzwe yigukira federasiyo ni ukuvuga imigwi isanzwe izwi muri federasiyo ya vore uwo munyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu burundi ashikiriza ko iryo higanwa ko ritunganywa hisunzwe amategeko muri abo ma ekipe hari abakinnyi haba abamenyereza canke abandi bo kwitwara nabi hariho amategeko haba shampiyona haba haba turunwa hama hariho amategeko agenga iyo turunwa umva rero n'ubu kuri turunwa yitiriwe nyene mukuru w'igihugu hariho amategeko yigenga mbwa icyo twosaba ni uko haba abakinnyi haba abakoci burangwa n'akarangamutima ka disipurine hanyuma cyane cyane bagategura bagategura imigwi kuko nicyo gitanga ibirori bimeze neza muri bucane yandi y'inkino izokurikira David Bigirimana azotubwira ubushimwe buhabwa imigwi itahukana ibibanza vya mbere hamwe n'intambamyi zikunze kwibonekeza mu neguro y'iryo higanwa ry'igikombe citiriwe mukuru w'igihugu mu rukino rwa volleyball jean marie vianney turagushimiye ano makuru tuyabanirize mu yavugwa mu makungu aho inama igira mirongo itandatu na kabiri y'abakuru b'amareta eh, n'inzego zitandukanye aho ni mu bihugu bigize afurika mu burengero yarangiye kuri uyu w'imana iyo nama ikaba yasabye yuko abasirikare bagera kuri mirongo ine na batandatu basanzwe bagizwe imbohe mu gihugu ca Mali abo basirikare akaba ari mu gihugu ca Cote d'Ivoire ngo bisabwa ko bore kugwa subira ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize mwabyumvise ko indongozi zihamagarirwa gukora neza amabanga bajejwe ibyo bikaba byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari kuri wa gatandatu mu ntara ya Kayanza nayo myaka mirongo ibiri iraheze urubanza rw'uwitwa Pascal Bajyamwabo yararutsindiye muri sentare nkuru ya Mukaza ariko kugera uno munsi urwo rubanza ntirurashigwa mu ngiro ku mpande yaho uburongo yo sentare y'igihugu ya Mukaza akabamejeje ko urwo rubanza ruzi azugira icyo bivuze ko ku munsi w'ejo muri cyane ahandi mwabyumvise yuko imigwi abagabo y'abagabo n'itandatu y'abigeme ariyo yitabiri ihiganwa ry'igikombe citirirwa umukuru w'igihugu mu rukino rw'umupira w'amaboko volleyball nuko mugire umunsi mwiza mubande mutega amatwi radio isanganiro umuryango wa afurika y'ubuseruko uzocererwa gushika ku mugambi wo gukoresha ifaranga rimwe vyandikwa n'ikinyamakuru de monito co mu buganda ku bw'ico kinyamakuru umuryango wa afurika y'ubuseruko ushobora kudashika ku ntumbero yo gukoresha ihera rimwe mu kiringo wihaye cyo gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane bivugwa ko umugwi w'ubuhinga mu bushikiranganji bujejwe ibigega mu bihugu bihurikiye muri uwo muryango umwanya woba ubaye muremure agasigura ko bategekanya ko n'iryo hera ryoboneka vuba amabanki n'abayakoramwo bungukira ku bakoresha uburyo bwo guhanahana amahera baba ahantu hatamera tubikesha ikinyamakuru di star cyo muri kenya potus akuja umushingamateka yatowe ahitwa Loima amenyesha ko amabanki n'abayakoramwo bungukira ku bakoresha ubwo buryo bwo guhanahana amahera mu mugambi wo kugwanya inzara mu bantu baba ku masi atamera uwo mushingamateka asigura ko uburyo butaba bugikoreshwa ico bwagenewe yongera koko abakorera ayo mabanki bihagiye amamashine akoreshwa mu gusohora amahera ibituma babwiriza uyakeneye kubashorera icyo kinyamakuru kigaruka ku majambo ya paul kagame umukuru w'igihugu cy'u rwanda mu ndwi iheze mu ijambo ryiwe aho yasa n'uwushimanga mugenzi we wa Congo felix cisekedi icyo kinyamakuru cyandika buri munsi cibaza ko iryo jambo atakindi ryari rigamije kiretse kwiregura ku birego u rwanda rumaze iminsi rusukwa ko aho intwaro za kinshasa zagiriza iza kigali gufata mu mugongo umuhari wa m23 urwanira ku butaka bw'icyo gihugu muri iryo jambo ryamaze hafi isaha yose perezida kagame atangazwa no kubona igihugu cya kongo kizingitirira cyane ku muhari M23 mu gihe akarere k'ubuseruko bwacyo kagwanirwamo n'iyindi mihari kubwa the East African indongozi z'ibihugu vy'uwo muryango zarabonanye mu ndwi iheze havuyemwo Salva umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo imbonankubone nkubone canke mu buryo bwa video conference mu biganiro bihuza abasangiye amatati aho muri Kongo imigwigwana yaremeye gushira hasi ibigwanisho hamwe leta yorekura bayo bagizwe imbohe n'igisirikare cayo Professeur Serge Kibangu intumwa idasanzwe yaserukiye perezida Felix chisekedi yaremeje ko RDC yiteguye gucanga igisirikare hamwe ibisabwa byose byokurikizwa aha niho turangirije amakuru yandikwa n'ibinyamakuru byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mwayateguriwe na Haise Liliane inamahoro afadikanije na Omer Nduwayo naho ubutaha amakuru yo mu karere